91.4 Dale faena Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. dia a tothom, bon dia, nois! Avui serà un dia ple de somriures i de felicitat. Buonasera a tutto il mondo, questo è Generazione PCO. Generazione Peziole. Amico, ah, to, eh, tutto lì a... Come si dice oggi? Today. Today, <laughs> cominciamo una canzone in italiano, che non canta, però è in italiano. Ed è musica di Paolo Bombino. Giacomo Piantato, sfrecciali per le strade, di <laughs> Venezia scappando, alle grinfie della legge. eh? Podria, podria cantar-la així. Podria, cantar, podria explicar aquesta cançó. Bona tarda, això és el Generació BCO, esteu escoltant Ràdio Trama, si és que ens esteu escoltant, i si no, demà el podcast. Això és la Ràdio Lliure de Sabadell, això és el programa de cinema i bandes sonores. Jo, bona sera. Aquí Luigi Luigi al microfono Dello microfoni eta lektzikon No, no e-, e-, Eta? Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, Total, que hem començat, ens ha donat el bon dia al sol de la vila del Pingüí, no sé si heu reconegut aquell bon dia que ens deia que avui seria un dia fantàstic. Aquí sol no fa, aquí, no aquí fa, fa ni pisca. De fa bochorno. Fa xafugó. Xafugó, exactament, això. Choborno. Choborno. I ara estem escoltant una cançó, ja ho he dit, de Paolo Buenvino, que li posa banda sonora una cançó que es diu... Hi ha una pel·lícula que es diu Il Giovanni Casanova, que el Luigi ens ho explica una jo mica en italià. Us ho, explico, us ho explico en italià perquè no ho he trobat en, en cap altra llengua i com que jo sé que hi ha molta gent que ens escolta des d'altres bandes del món, això es pot mirar, eh? Jaume, tu has mirat o no? Hi ha bastanta gent que ens... Als Estats Units algú ha escoltat. Algú ha escoltat. Llavors diu Giacomo Casanova freccia per le strade di Venezia, scappando alle grinfie della legge, viaggiando in tutta Europa in cerca di nuove sfide con energia incontenibile. Violinista, scrittore, soldato, spia, giocatore d'azzardo, avventurero, Casanova è un amante che incanta e seduce ogni donna. Egli, affascinato dalla bellezza delle donne, ci sono facile sedute dalla sua passione, incuriosite, da, incuriosite dalla sua àrea misteriosa. D'aquí el nom de Casanova, després de tota aquesta aplicació. S'ha entès una mica, sí, no? Un Casanova és això, l'home que porta boja a totes les dones. És una pel·lícula italiana de l'any 2002, un que lligon. és un, una pel·lícula que no es va estrenar al cinema, sinó en format en eh, un, un, un telefilm, és un telefilm d'aquests que es Jaume, va... És que el Jaume busca, busca allà on, on, on, on no busca l'altra gent, saps? Clar, és que hi ha un canal del YouTube eh, que posa bandes sonores i de tant en tant posa temazos, i aquest era, és molt bo, és molt bo, i ho i nosaltres escoltem la cançó i després fem la recerca de les pinícules. I clar, si un telefilm italià, doncs ningú s'ha dedicat a la Viquipèdia a traduir-ho i no seré jo el que ho faci perquè, entre altres coses, sé poc Jo potser, potser ho faig, eh? perquè a mi m'agrada participar de la Wikipedia una mica, saps? Sí, no tu ets wikipero. Sí, sí, sí, sí. Jo vaig, vaig canviant... Te'n recordes quan van canviar un? Que va durar dues hores, com a molt. Sí, sí. Pues res, pues això, hem començat la generació BCO amb el Giovanni Casanova, el Luigi s'està traient la samarreta, molta calor. Fa molta calor. I el Luigi ho ha posat al Facebook, avui a part de bandes sonores parlarem d'algun que altre compositor, però comencem amb, una, amb un director que ja va estrenar la setmana passada una pel·lícula aquí a Espanya, parlarem d'aquesta estrena després, però ara parlarem d'una pel·lícula que es diu El, viatge, El viatge a Darjeeling. El viaje a Darjeeling. És una pel·lícula que jo l'he buscat avui, perquè precisament abans d'ahir la vaig estar mirant, i és una pel·li que el director és el Wes Anderson. I direu, vale, qui és el Wes Anderson? Doncs és el director de la pel·lícula aquesta del superzorro que van fer fa poc. Ah, sí, aquell Mr. Fox, sí, no? Sí, Mr. Fox, bueno, que era el superzorro aquest de, que tots hem llegit el llibre de petits, d'Alfaguara, era. I, és veritat. I, <laughs> I també ara estrenava, la setmana passada, estrenava una pel·lícula que es diu Moonrise Kingdom, que després posarem el, el tràiler. Llavors, de la pel·li aquesta, de, del viatge a Darjeeling, eh, doncs dir que són tres germans que es troben en un tren i que, bueno, és com un viatge, tenen la intenció de fer un viatge com espiritual, espiritual, com per retrobar-se els tres, però bueno, són uns personatges cadascú amb un caràcter diferent i van com buscant la seva mare. Llavors, eh, la pel·lícula, més, té, té una, un petit curtmetratge que hi ha abans de la pel·lícula que es diu Hotel Chevalier, Chevalier o Cheva, Cavalier? Pose, Cavalier. Cavalier i és, bueno, és un dels personatges que està en un hotel i apareix la Natalie Portman i bueno, és, eh, està bé per veure no sé, a mi m'ha agradat la, la manera que fa de posar bueno, els colors, la imatge està bé i és molt particular, molt carregat tot el senyor Wes Anderson i escoltarem una cançó que es diu si no m'equivoco es diu Strangers i és del grup The Kings Strangers es diu? No es diu Strangers? Es diu Where Do You Go? Bueno, doncs això, Where Do You Go? Ah, no, és que Where do you go, stranger? No, perquè l'altra me l'he baixat també, però no te l'he guardat, és veritat.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 Finlandesa, Finlandesa eh? de l'any 2012 que no sé si s'ha estrenat aquí ni no sé ni com he arribat a aconseguir això però bueno, si més no, té bona pinta l'argument, en Luigi ens els l'explica una mica. Jo us explico aquesta anada d'olla, que és aquesta pel·lícula finlandesa, que està ambientada l'any 2018. Ah, I ens explica una versió de la història una mica diferent, on l'any 45 els alemanys, que ja portaven temps fent eh, uns, uns estudis uh, sota el mar, amb antimatèria o una cosa així, Antigravedad, matèria antigravedad. Doncs acaben trobant, bueno, comencen a explorar, a fer viatges interestel·lars, bueno, viatges a l'espai. I aquests nazis es creen una base a la cara oculta de la Lluna i allà es queden no, durant uns quants anys i van observant la Terra i el seu objectiu és envair la Terra, vale? o sigui, seria una invasió nazi eh, des de l'espai val a dir que pues, si estiguessin els nazis a l'espai doncs potser seria més fàcil, saps, de, de disparar-los des d'aquí, pam, i ja saps que tal, si només estiguessin allà diries... Es vale, amb la lluna. Ja està. Que la cara oculta, què? tampoc la necessitem. Ja <laughs> per la meitat i vinga. Envies a Bruce Willis i, i aquells que taladren allà. I el Ben, el ben Affleck. I ja està. Doncs aquesta pel·lícula, doncs, bueno, no sé, ja la veurem quan surti aquí. És dirigida per Timo Buerenzola. Clar, la gent d'aquesta producció no la, no la coneixem gaire, la veritat. I escoltarem una cançó, no, Jaume? Escoltarem una cançó, tema. val a dir, a, a part de que és una, és una pel·li en plan comèdia, eh? no us imagineu que és en plan super seriós. I si, mireu si és tanta comèdia que el paper de president dels Estats Units, en aquest cas és una presidenta, és una actriu que... Es, bueno, per, això, diu... per això ha de ser de broma, no? No, no, no, no, no. Que hi hagi una és, de, és de broma perquè eh, és com si el 2012 la presidenta dels Estats Units fos la Sarah Palin, que ah. per qui ah. no ho sàpiga és la del partit... com aquell, el xungo aquell, com es diu? Són els republicans, no? republicans, però no és de la part... La, joder, la del Tea Party. Això, del Tea Party. Pues és com si aquesta fos la presidenta. Total, que escoltem una cançó molt curteta que es diu Un bon blues de guerra, a Good War Blues, que res, dura molt poquet, però bueno, al principi parla una mica i... Iron Sky. Total, que si algú la troba, Iron Sky, que ens la faci... Ens la passi. Que ens la passi. What she needs is a good war. A war always makes a president popular. Well, I might be able to help her out there. How do you mean? One word from me. The invasion from the moon begins. You never break character, do you? No. I can never be broken. You oh, smell so good. Doncs amb aquesta música, després dels gemecs aquest que hem escoltat, que no sé, que, al Jaume se li, ha, se li ha solapat un vídeo amb un altre que tenia gravat, que està mirant mira coses rares aquí. Doncs amb aquesta música, que algú potser l'ha reconegut, algú si és una mica friki, l'ha reconegut i és de Battlestar Galàctica. I avui parlem del seu compositor, que es diu Beer, com, com Beer McCreary, Beer com, com os, diguéssim os en anglès, doncs així, es diu beer. Beer. No, no beer de birra, Bea. sinó de... És Bea. Això. Bea. Bea. Bea. Bea. Bea. Es diu Bea. El, el, per pronunciar os i no birra, joder, només entra per un Bea. Però serà Bea. Bea. Bea. Tenim problemes sempre amb el... Oh, there is a ah, beer. A beer. Oh, I want a beer. Ah, you know the difference. Okay, man. Doncs Només aquest... Escolta, ara, ara, ara, ara. Ara sí. Aquest senyor doncs diguem que si mirem les bandes sonores que ha fet, doncs podem apreciar que deu ser també una miqueta friqui, bueno, que li agrada aquest entorn, perquè no només ha fet la de la banda sonora de Battlestar, sinó que va fer la de les cròniques de Sarah Connor, uh -huh. també va fer la seqüela de, de, de Battlestar Galàctica, que és Càprica. Tam... Una sèrie després? Sí, el que la van tallar ja parlarem un dia. I tranquil, Jaume, ja continuarem. És una preqüela, eh? o sigui, és abans de, de tot el tema que se'n n'anessin. És quan creen els... Els Cylons. Llavors, eh, també de Walking Dead, o sigui, vamos, també la, de, The Cape, una sèrie bastant infame, que la vaig començar a mirar i, i no, no, no la mireu, com d'un superheroi però molt cutre, i bé, doncs només això, veure que aquest senyor s'ha dedicat a fer coses d'aquesta. També pel·lis cutres de por, no? Àrea de descanso 1, àrea de descanso 2, no mires atrás, i pel·lícules d'aquest estil. Llavors, ah, i Eureka també. Eureka? Sí, la de la ciutat aquella, no? El poble aquest on tot estan... Són uns científics, saps quina és o no? La de les banyeres. ¿Bañeras? Tot el món se mete en bañeras i sube el volumen i dicen, ah, Eureka. Vaya patada. Patadac, eh? així és com va sortir aquesta paraula. la boca que tenies ara mismo. No dic de... Sí és, o no, Víctor? És d'un... <laughs> d'un xèrif que va a un poble on, on representa que la ciència va molt més per davant del que, del que va en la resta del món. Llavors escoltarem ara una cançó que no és del senyor Bea, Bea. sinó, però eh, pertany a la sèrie de les, Saras, les cròniques de Sarah Connor, que ja hem parlat aquí alguna vegada, no direm gaire res, també la van tallar abans d'hora, i tot i que anava bastant bé aquesta sèrie, molava bastant. I <laughs> em van, em van fotre una miqueta a mi. Però bueno... No t'ho van consultar, no? Abans no, de eh, no, Luigi, que vamos no, a, a més, la... A més, jo què sé, la van, la van cancel·lar el 2008 i jo la vaig començar a mirar el, el 2010. El 2010 sí, sí. I quan va... I oh, tu ja... Merda! Oh, a veure quan, surt, quan surt la tercera temporada. Oh, oh, oh no, no, ai. Oh, no, si era la tercera o la quarta. Però bueno, això, escoltarem una cançó de la, de la sèrie, vale? que és una cantada, ara no me'n recordo, que és, és un gospel, diria, de Damien Estem molt així, no? no sé què. Ah. Sí, no... La cançó es diu, perquè no ho sàpiga, es diu And we fall... No veig res, perquè està tallada. And we fall in love, deu ser alguna així. And it's <laughs> love, tu pots posar love si no saps We found love in a hopeless place, és aquesta. I fa tu, tu, tu, tu, tu perquè com és de Terminators... Clar, tot el... Comença així. Tutun, tutun, tutun. Tutun, tutun, tutun. Està el Michael aquí, Ando Palmas, que anda que no s'ho va passar. Una, una, una, una salutació al Michael, que està a Nova York ara mateix, eh? Està Yo, en el Bronx. Que ens escolti. Posem The Sarah Connor Chronicles, OST, Original Soundtrack, eh, cançó nou, es diu Ain't We Fall... No, no sé com acaba. Ain't We Fall in Love Again. Boom, boom, boom, boom. soul. Sarah Chronicle. Sarah Connor, Sarah que Connor hem de dir que l'actriu, que ara has flipat, eh, con esto Es deia Sarah Connor, la veritat. No, és la, saps, que- és la de Juego de Tronos, és la Cersei. Ah, sí? Sí, és una dona maquíssima, sí, sí. Supermona. <laughs> No, sí, sí, és molt guapa. Quan la vaig veure al... al... A més, fa aquests papers, saps, de dona com superforta, que molen bastant. I a, a, tanto a la Sarah Connor com de Cersei, saps? és així com dura. Sí, i quan vaig veure la sèrie, la d'aquesta, vaig pensar, ostres, em sona un montón, em sona un montón, pam, Però, però és la Sarah Connor, és que no, aquí sí, més sí, en fotos, però esto deben ser És la Sarah Connor, no? no? clar, la que et surt així, també una noia molt, molt guapa, és una Terminator. morena, no? A la Sarah sí. Connor fa de morena. Sí, sí. I és la mateixa? Sí, sí, sí, és la mateixa actriu. Sí, sí, que fuerte. És Molt bé, Luigi, aquí... Eh, no te n'aniràs a dormir sense saber una cosa més. Una cosa que no serveix per res, però bueno, que la sabem. I ara passem a una pel·lícula que pel·lícula. només va comptar amb 47.000 dòlars de pressupost i va, arribar, va, va arribar a fer-ne més de 50 milions de dòlars i això no fa 10 anys, fa gairebé... Ara mira, fa 40 anys aquest any. Doncs Perquè estem... és una pel·lícula del 72, una pel·lícula que va crear molta controvèrsia, que va a molts estats dels Estats Units va estar prohibida, que es va exhibir a moltes sales, no només X, i si diem això és perquè estem parlant d'una pel·lícula pornogràfica. Deep Impact, no. <laughs> Deep, Deep Impact. Deep Throat. Deep Throat. Que és Garganta Profunda, una pel·lícula que tothom té en ment, que si no l'ha vist o si no... Coneix el títol. Coneix el títol i és el típic títol que et surt quan dius una pel·lícula, una garganta profunda. Sí, sí. I bé, és una pel·li doncs, això de l'any 72, ja ens ha explicat el Jaume que va recaudar molts diners. I, i bé, de què tracta aquesta pel·lícula? Aquesta pel·lícula tracta d'una dona que no aconsegueix l'orgasme i llavors va un sexòleg, li, li mira i li diu que és que té el clítoris a la gola. Perquè té una mutació genètica. Exacte, perquè li va caure un, un bidon d'això radioactiu. Això seria la versió del còmic, que no és aquesta, no és el cas. I, i d'això va la pel·lícula. Llavors, és una pel·lícula que, si, òbviament, si la mireu, doncs té aquest ambient setentero de porno vintage d'aquest xungo. Amb les melenes. Exacte, i amb els cabells. Protagonitzada per Linda Lovelace, que a partir d'aquí va ser una de les actrius porno més cotitzades. I ho va deixar després, crec, eh? El Ara no us, em sona que va deixar el porno. Home, ara suposo que ja ho ha deixat, no? Però vull dir, en, en, que va fer aquesta pel·li i després ja va passar tot. I escoltarem una cançó instrumental, que és amb la que comença la pel·lícula, que es diu precisament la introducció de Miss Lovelace. També et puc explicar un altre actiu porno que també surt a, a Juego de Tronos. Sí, jo també, la Shai, la que Shai, és la, com és es deia? La, és la, la Cibel, la paret. Cibel Quiquel o Quiquel o... Sí, sí. La Aquesta no ha deixat el porno, o potser ara amb Juego de Tronos té un contracte que no li deixen fer porno. No, ja ho va deixar ella ah, també. Ah, ja ho va deixar. Sí, fa temps. Abans, bueno, quan va fer la pel·li de... Aquella ja de ho va contra la paret ja sí. ho havia deixat. Sí, sí, sí. Doncs això, perquè veieu que tractem el, les pel·lícules de, de tot tipus. El proper dia parlarem de gore i de no, ara després d'aquesta parlem de cinema infantil. Ho combinem tot. <laughs> Clar. Ara la secció de... <laughs> Especial niños. Bueno, us deixem en Deep Throw, la garganta profunda, introducim Miss Love Lace. Love Lace, Lace. És una cançó instrumental, eh? O sigui que tampoc... Això del cotxe... És una mica... Feta amb un Casio. Mola bastant. De fet, la deixarem de fons. això era Garganta Profunda. Efectivament està feta amb un Casio d'aquests i un fons de... Saps el fons aquell que li donaves? Que va fent clac, sí, clac, tuc. Està, jo juraria que està fet així segur. Tot i que del pressupost dels 45.000 dòlars que hem dit abans, 25.000 dòlars van ser per la pel·lícula i 22.000 van ser per la música. O sea que no sé què collons vamos a hacer. Un Casio súper <laughs> bueno, vamos. Perquè va ser, ho van fer amb, amb Blue, Blue Tag. Ho van gravar amb Blue Tag. I continuem, deixem, deixem aquest altre gènere, no? El de, deixem la pornografia per, per canviem de gènere i passem a un a una pel·lícula basada en una història real. És veritat, està basada en una història real, que és la història de Kim i Cricket Carpenter, que van patir el senyor Cricket Carpenter, no, la Kim, va patir un, un, un, un accident i va perdre la memòria i es va oblidar de tot. Vale? I s'acabava de casar, crec, o s'anava a casar amb el seu marit. Llavors és una història d'amor, d'aquestes que us agradaran molt, que us recomano molt que aneu, perquè expressa realment... Afluixa'm una mica al fons, ara. Expressen molt el que és la, la vida en parella, no? El, saps? L'amor de veritat. És igual que se t'hagi borrat la ment. Viva l'amor! Vamos, que en realitat el que va passar us ho explico jo. Que és que el, el tio aquest, a la pel·lícula és el Channing Tatum, un tio que està fent bastantes està pel·lícules. Està de moda ara. Lo està bastant i mira que no, no, no sembla gran actor. Doncs el que va fer va ser anar pels hospitals a veure si trobava algú que s'hagués quedat sense memòria. <laughs> I tu I eres mi mujer. I dir-li, ara tu, ara eres mi mujer, no? Pues clar. No, en sèrio, la pel·lícula tracta d'això, d'aquest tema tan apassionant com aquest, i no té gaire més, diria jo. Tampoc no demanem que totes les pel·lícules tinguin un super argument, no? No, perquè si no, semblaríem Radio 3. Hi ha pel·lícules molt senzilles que, que potser estan molt bé, però aquesta ja només veient el cartell, llegint la història i veient els actors, saps? De que són feos, feos, los dos. Són feos doncs ja ens dona com una imatge de que això... És una d'aquelles eh, pel·lícules que posem per la cançó i posem una cançó sí. que es diu Get Some Get Songs, alguna eh? una, curiosidad este esta pel·li. Pum, pum, pum. Això ho petarà segur, aquesta pel·li la petarà la cartellera, fijo. Sí, és la típica. Son y está. The Bob, que no saben cómo es, la traducción de la película al castellano No sé, Yo he Ya eh, ja t'ho he dit abans, he vist el tràiler, Pero no me'n recordo, però deu ser algo así Como Ya què sé... Eh, Accidente de coche. Me he olvidado de ti o algo así dirá no? ¿O no? ¿Quién coño eres tú? ¿Qué coño quieres? Así triunfaría la película Doncs passem d'aquesta pel·lícula que hem criticat molt sense mirar-la, perquè som molt així nosaltres, molt destralers, i passem a una altra que tampoc hem vist, però que sembla una miqueta més cuidada. I és la que... I, que la venen, I com aquesta la venen molt bé i es comenta molt bé, diuen que és molt bona. Exacte. A mi ja a més dic... a Bruce Willis. Exacte, a mi ja m'ha captivat a només, a... només pel tema de l'estètica d'aquest home, que mira que la, la pel·lícula això, l'altre dia vaig veure la del viatge d'Arden, parlo del Wes Anderson, la del viatge de Darjeeling aquesta no m'acaba tampoc d'agradar molt, molt, poc, molt. Sí. Però bueno, sí que és veritat que si t'hi fixes està molt... El tema del, de com grava, no? les imatges, els planos que fa, estan com molt cuidats tots i, i mola. Llavors, tinc la impressió de que aquesta pel·li del Moonrise Kingdom serà similar i una estètica molt, molt estranya. I ens explica la història de dos joves enamorats joves, nens. joves, molt joves, o sigui, deuen tenir que 12 anys. I un és un boy scout i l'altre és una noia... Girl scout. Girl scout, i estan en un campament i llavors decideixen fugar-se els dos i hi ha com tota una... Doncs suposo que deu ser la búsqueda d'aquests dos nois. I escoltarem el tràiler, que potser ho explicarà molt millor. Segur que sí. Surt l'Edward Norton, sí. surt el Bruce Willis... Tràiler mola, també. El Bill Murray, també. El Bill Murray. Jo és que cada setmana ets de posar alguna de Bill Murray. Sí, eh? et veig, no? Està no, com no sé per què. Aquest cop no el fem, no el fem cantar. Molt bé, sí. Doncs pues anem a veure, anem a escoltar el tràiler aquest de Moon, Moonrise Kingdom. ¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susie, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado. ¿Quién falta? Sakuski, ¿estás ahí dentro? Ricoche, se ha alargado. ¿Por dónde demonios estás? Estoy aquí. ¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa? Menuda preguntita. Hasta que lleguen refuerzos, elijo al pequeñín, al tirillo y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta. ¿Qué estoy mirando? Pinta acuarela, sobre todo paisajes, pero también algunos desnudos. Si lo encuentran, a mí no me van a pillar sin un arma en las manos. Ni a mí tampoco. ¿Dónde está el chico? Me han dicho que le ha alcanzado un rayo. Es verdad. Voy afuera. Voy a buscar un árbol que talar. Generació BCO. noticias. Pues això, notícies, Luigi, que ens portes d'estrenes? Hosti, m'has espantat una mica, eh? Doncs bé, avui porto poca cosa, eh? Tampoc no, no porto gaire, però porto d'una banda eh, d'aquesta setmana, sota una mica raro, no sé si és que se sent fort una altra vegada al fons, ho... Eh, Orson West, Orson West és una pe·li que ens parla d'un rodatge que havia de fer a Orson Welles a la, en Alicant i Múrcia i llavors no, crec que no va, no va arribar a fer la pel·lícula i bueno, és com una mirada així diguem de cinema independent diria que és bueno, cinema d'autor, aquesta pel·li va participar en el Festival de Cinema d'autor que va ser fa un parell o tres de setmanes a Barcelona a la Barcelona i està dirigida per Fran Rovira Llavors, TV3 Washington. Sí, <laughs> és el seu fill. No, Llavors, bueno, ens explica doncs, això, un, aquest, aquest rodatge que al final no es va poder portar a terme i doncs un, són un, que diu aquí, 50 anys després un equip de cineastes es disposa a rodar el western aquell i canvia la vida dels habitants de la zona. Bueno, crec que és una pel·lícula d'aquestes en plan de contemplació, eh? que no, no sé si és una pel·lícula en què passen gaires coses, bueno, gairebé, o sigui, el que puc dir segur és que no sé gaire sobre aquesta pel·lícula, vale? vale. però bueno, que l'estrenen aquest divendres. I la següent pel·lícula, que el Jaume i jo estem bastant emocionats de veure-la, és quina, Jaume? Red State, la nova d'un personatge que les tres primeres pel·lis són bones i després a mesura que agafa una càmera ho anava fent cada vegada pitjor. Doncs, Estem per... saps, Kevin Smith. Saps el que m'ha passat? Jo també vaig mirar i vaig dir Kevin Smith. I el primer que vaig pensar va ser... Pff, pff, a, ah, a veure què ha fet ara el tio aquest. I quan vaig veure el tràiler vaig pensar... Meh, té bona pinta. El tràiler l'escoltarem avui, avui, si, per si no us, us teníeu prova amb un tràiler, escoltarem dos. Sí, sí, perquè aquest jo crec que val la pena també. Segurament és una pel·li molt nada de la pilota. Quan s'estrena per això? Aquest divendres. Doncs pues aquesta pel·li s'ha d'anar a veure. Va participar al Festival de Sundance, també. El de Sitges va guanyar el Premi a Millor Pel·lícula i bueno, la història doncs, és en un poblet doncs, que, que hi ha un predicador d'aquests xungos, un cura d'aquests rotllos... La vieja escuela xunga. Sí, en plan secta, vamos, que segresten a tres nois i bueno, doncs no sé si els torturen la pel·lícula ja els segresten dient-li hi ha com una xarxa social on aquests tres nois contacten amb una, no, amb una dona madura que vol tenir sexe amb els tres i aquesta noia és la que els hi posa alguna cosa a la beguda, els rapten i aquí comença el show. Apareix en John Goodman fent de xèrif, apareix... Surt molt primet, eh, el John Goodman. Sí, sí, sí. Uh eh. -huh. no sé si li passa alguna cosa o ha fet dieta. Ara ho posarem. I quina, alguna notícia més? Doncs... Jo en tinc una. Hi ha un, fe un festival... No. La teva escoltar a ah, la sí, ràdio. Ah, sí, un festival de, al YouTube, si mai si esteu, si a vegades esteu avorrits i no sabeu què fer, al YouTube hi ha un, fa un festival de cinema de curtmetratges de, del YouTube que es diu Your, Your Films Festivals, Festival, que si poseu això podeu veure mm, rotllo 15.000 curtmetratges, ara ja han fet la selecció i n'hi ha 50 que han passat a la final, i, i bueno, entre altres hi ha algun, algun curtmetatge d'un director català que creu que és una promesa del cinema espanyol i no sé què, deien en una revista dels Estats Units total, que hi ha curtmetratges, ja n'he vist algun parell o tres i mira, si mai esteu davant d'ordinador no sabeu què fer Your Film Festivals al YouTube i també podeu, i no sé si esteu atents de participar en el concurs de la canya estapa no? del Casal, que fan també es tracta de fer un, un anunci del dia dels dimecres que fan lo de la canya tapa i portar-ho allà amb el mòbil mateix, gravar-ho i fer-ho. I penjar-ho, no?, en algun lloc. Jo no, he, només n'he vist un. Penjar-ho, enviar-ho. Sí, jo també he vist un que està molt bé. Però tu, jo no he vist el de l'Emma, jo el vull veure. Ah, tu has vist un altre? Sí. Tu on jo, el veus? Jo havia pensat fer un. Pues carrega, ara, ara el mirem. Ara te'l carrego. Jo faré, faré, la després t'explico la idea que tinc jo. Vale. I una altra... Tot, desnudos, eh? <laughs> No, no. Una altra notícia, no sé si us recordeu del Fenòmena, el cinema aquell de Barcelona, el cinema Urgell, que tant tant feia pel·lis vuitanteres, pues ara la propera sessió és Dentro del laberinto, que és un pel·lículon, uh. i Poltergeist, que no està malament. Vull dir, per si... Em sembla que, em sembla que us informem tard i que no hi ha entrades, però bueno, <laughs> que estigueu atents. Però si voleu, ara sabeu que hi ha i que no podeu anar. Exacte. Que mola molt més. Posem el trailer de... o no, sí, pues Red pues State y mal Mira. ¿Qué coño es eso? Es como una Craigslist para la gente que quiere follar. Así que Craigslist es una web para gente que quiere follar. Quiere acostarse con los tres al mismo tiempo. Esto es lo que pasa cuando los padres bloquean las páginas porno. Crean niños socialmente retrasados. Querréis empezar enseguida con los asuntillos del diablo, ¿verdad? Seguid bebiendo, no quiero beber sola. Y no dejaré que ninguno entre ahí si no lleva dos cervezas encima. Sí, señora. Chicos, ¿estáis ahí? ¿Eres tú, Travis? Bienvenidos, familia. Hola, papá. Buenas noches, pastor. Odio la maldad de Estados Unidos. Fornicación desenfrenada, adulterio, abortos, Sexualidad flagrante. En todas partes. ¿Alguien puede sacarme de aquí, por favor? Y depende de nosotros, los justos, frenar la expansión de esta enfermedad. Por favor, no, no. ¿Te importaría sacar a los niños de aquí? Por favor, no salir de aquí, La lección va a ser aún más dura, si cabe. Quiero ver a mi madre. Por favor, no. Envía a los pecadores al infierno. Envía a los pecadores al infierno. Dios no os querrá si no le teméis. ¡Ah! Bien, señor. Aquí aún está amaneciendo, pero podemos estar ahí en una hora. Salgan con las manos en alto y nadie saldrá herido. Repito, nadie saldrá herido. Creo que utilizar la palabra repito hace que siempre funcione. Jamás vi la mano de Dios con tanta claridad en todos los días de mi vida. Esa gente del gobierno te matará a también. Ponte de rodillas y reza por el perdón de Dios. Usted dijo que esto sería pan comido, señor. Me refiero a temer a Dios. Yo le temo. Créenme si digo que le temo. ¿Cuánto crees que costará una cruz así? ¿Dices en dólares o en sentido común? pues això, pel·lícula on segur, pel·lículon, que s'ha de veure. Potser després ens decep, però Quentin Tarantino que li entusiasma aquesta pel·lícula. Per sí, tant, sí. Té, ja tens... Aquesta, uh... Té eh, aquesta pinta de... aquesta violència bastant gratuïta. Mira, que serà molt bona també el dia que s'estreni, culleres de micro, la nova del Quentin Tarantino, que és un western, western protagonitzada, entre d'altres, pel Cuba... no, Cuba no, Ah, no, Jamie ja sé Fox, quina és, que és un esclau, no? Un esclau, que té molt bona pinta. L'Ester va penjar el tràiler sí. en anglès i té molt bona pinta. I passem a la secció dels Oscars. Hem arribat a 1987, ja teníem dos anyets Ulo. aquí. Una pel·lícula de que abans de la secció dels Oscars ja havien posat la cançó. I quina, quina pel·lícula és? Doncs estem parlant aquest cop de Dirty Dancing. Baile sucio. Dirty Dancing, que és una pel·li que tothom recordarà, tothom recorda les cançons també que apareixen les dues cançons principals de la pel·lícula i, i bé, doncs què ens explica per qui no l'hagi vist? Doncs ens doncs, narra la història de Johnny Castle, que és el Patrick Swayze, que és un professor de ball i un amant consumat, ens diu aquí, i Baby Houseman, que és Jennifer Grey, que és una innocent adolescent i bé, coincideixen a l'hotel, ell és professor de ball, tal, no sé què, pum, una cosa i l'altra, no? Tal. Ja té coses sucias. Però no, no en plan del rotllo, no d'aquell de, anem a, de nit, saps? Sinó una, una moguda d'amor de, de, de veritat, no? I el que ens ressalta aquesta, doncs, és, aquesta història és la diferència de classe social en un principi, no? Ella és de classe mitjana alta i ell és, de, és un treballador i, bueno, doncs això, i aquesta, aquesta, aquesta s'ajunten. Si no teniu prou amb la pel·lícula, el 2007, amb el motiu del 20è aniversari de la pel·lícula, es va llançar un videojoc per PC que es diu Dirty Dancing, en el que mitjançant puzzles d'acció s'experimenta la vida dels seus personatges. <laughs> Jo haig de dir que m'agraden molt les, les cançons de Dirty Dancing i la vaig veure fa relativament poc, la pel·lícula. I vas ballar. I vaig ballar. No, en realitat vaig somiar, no? Com que, que, que saps, que, que tenia una, una, un amor de veritat, que hi, hi ballàvem ballava a saco. Us deixem un What a Feeling. Crec que la millor història d'amor que hem explicat avui és, és, no, és la de Moonrise Kingdom, sí. que són dos nens. Hòstia, però avui estem molt amorosos. Eh, un niño feo i, una, i una niña... Una niña. No, no, no fea la niña. Pues us deixem un The Time of My, of my Life, What a Feeling, eh, temazo guanyador de l'Oscar del millor cançó original el 1987. Molt bé. It's a true when and knowing that's you. time of my life. No, never felt this way before. Yes, I swear it's the truth. And I owe it all to you, cause I had the time of my life. And I searched through every open door till I found the truth. I owe it all to you. Yeah, and remember. <laughs> Come on. Yeah. Come on, everybody. Luigi con el saxo. No, no puc fer-ho perquè estic tocant el saxo. <laughs> Feia temps que el cantava bé. Eh? A la bateria! Ara Tú eres la cosa puedo obtener bastante. Pues te diré algo. Esto puede ser amor por mí. Eh. La cosa. Nunca me había sentido así antes. Sí, te juro. Es verdad. doctor. Ah, eh, Puro pum pum pum. Bienvenidos a la feria de Garganta Profunda. But they have had the time of my life. Ah, no, que t'havia de posar això de fons. Clar, m'has fotut aquí una mica, eh? Espera, espera. Va, ara canviem, canviem, canviem, que ens, ens estan animant molt. City of Rome, yeah. Assassin's Creed Brotherhood. In a very dark land. Many years before... Before, no. Ago. A man have <laughs> had a mission. He have to kill people. Què és això que estem escoltant, Luigi? Doncs estem escoltant, com avisava abans jo pel Facebook, estem escoltant una banda sonora que no és d'una pel·lícula, oh, no és de la meva vida, que jo tinc una banda sonora, tots teniu una banda sonora de la vostra vida, i és d'un videojoc, perquè els videojocs, sí, amics i amigues... També són persona. També, <laughs> també es mereixen un petit lloc aquí per... Pues a partir d'ara, ara que moves la veda, jo portaré moltes persones de videojoc. Vale, Pues yo la verdad es que yo no juego gaire a videojocs. no juego res, pero es que n'hi ha moltes bandes sonores por ahí. Total, si la mitad de las películas que puse no las veiem, podem parlar de videojocs també como si juguéssim. Este juego tiene una, muy buena jugabilidad. <laughs> yo le pongo un 7, en micromanía en la, revista. Regala el PC. Por tu micro, que es una cacarrota. en el PC, en revista PC. <laughs> PC existe. Te regalan el, el, el Microsoft Office. Això no ho regala, que ho has de pagar. LibreOffice, tothom, eh? Doncs aquesta és de City of Rome, es diu la cançó, i és de Assassin's Creed Brotherhood. I per què l'he volgut posar? Perquè ens parla, bueno, que en primer lloc és del Jesper Kidd, és el seu compositor i és un compositor que es dedica bàsicament a això, a fer bandes sonores de videojocs. Ha fet de molts, ara no, no els tinc aquí, però he vist abans i tots els Assassin's Creed aquest els ha fet ell, Eh, és especialitzat en això. O sigui, la gent fa un videojoc i diu, aquí li hem de dir, hòstia, truca al Jesper, que aquest sap de videojocs, vale? I el que sí que m'ha sorprès és que sí que ha fet una, una banda sonora d'una sèrie, una sèrie que està per estrenar, de la qual jo no tenia ni idea, i que és una sèrie que, està, que es diu Metal Hurland Chronicles. Friquis, no oblideu això, Metal Hurland Chronicles, perquè és una sèrie que s'estrenarà el 2012, aquest any, al gener, crec que era. No, gener no, mentida. O sigui, s'estrenarà, no sé si s'estrenarà a l'estiu. Bueno, i està basada o sigui, en un còmics francesos de ciència-ficció, d'aquells còmics que la gent que us agraïn els còmics recordareu aquelles revistes de còmics de fantasia això m'ha mirat com encara... Hi ha un teaser ja, eh, del primer episodi. Sí, ja, ja, per això l'he vist abans. I són aquestes revistes, jo tinc una i fa poc em vaig trobar una al carrer. I, i són d'aquestes revistes com la de 1984, no sé, revistes que eren reculls d'històries sí, d'històries curtes i estaven molt bé, molaven molt. Perquè eren històries de fantasia, sobretot, o fantàstiques. I aquí la, aquesta la van començar el Moebius. Ahà, que va morir Aquests... fa poc. Sí, va morir? Hòstia, no ho sabia i, i altres artistes, no? I llavors, a partir d'aquí, s'ha tret una sèrie. S'han fet més coses, no? Però el que sortirà ara és una sèrie que es diu igual, Metal Hurland Chronicles. I bé, ja si un cas ja us penjarem alguna al Facebook perquè ho veieu, perquè si hi ha algun vídeo d'algun tràiler i té aquesta pinta futurista xunga que possiblement us agradarà i molt. I d'aquesta no tenia res més a dir, Jaume, crec. Doncs pues no diguis res més, el que farem serà marxar, que ja portem una hora, i marxarem amb una cançó d'una pel·lícula, d'un musical del 2012 que es diu Joyful Noise, protagonitzada per la Queen Latifah, que és aquesta... Hosti, tenia, havia de digues, digues, una... L'altre dia estàvem fent la pel·li d'Oliver, uh -huh. i vaig veure un tros... L'original o la del Polanski? No, l'original, el musical. I, i no sé per què vaig coincidir després buscant una altra pel·lícula i vaig trobar els mateixos actors jo, home, ja ho explicarem al proper programa vale. el programa porto una d'Oliver vale. ja la, la, la van donar per la tele fa poc eh, per la gent diu, hòstia saps? molt bé pues marxem amb, amb una cançó de Joyful Noise que també va donar... Ah, també et volia explicar una cosa. <laughs> d'una banda de gospel, per això, entre d'altres, la Queen Latifah, que és aquesta triu negra que fa de mare de la pel·lícula aquella de Precious, no l'he vist, però tampoc pres res. Però bueno, fa la mare. I bueno, surt amb Esperis, que ara no me'n recordo a on més surt. Pues, també fan d'un coro de gospel i tal, i no sé què, i no sé què més explicar-vos. Marxem amb una cançó que es diu... Eh, ara no ho sé perquè ho he tancat sóc un desastre Luigi, què, què volies dir? Doncs això, Oliver, una, un musical que té bastant bona pinta i no sé, us portaré això, miraré, intentaré mirar alguna pel·li ara que potser... No té off, es diu la cançó. No suficient, que és el que ens passa en aquest programa, que avui sabem que no he tingut suficient. Get, no? I la setmana que ve eh, estarem aquí amb l'Àlex, que ja el tenim per terres catalanes i el voldrem que estigui aquí amb nosaltres en directe. I del món en general. I del món en general. Ens escoltem la setmana que ve. Que tingueu bona rebella de Sant Joan, la dia nacional dels països catalans, que si agafeu un... Si algú se li acudeix viatjar a l'espai durant aquest cap de setmana... Cuidado con los nazis de no, la luna. Cuidado con los nazis de la luna, primero, i segon, mireu a prop de rei, poseu-vos a sobre Catalunya, els països catalans, que ho veureu tot en flames. El ja... És que és, és, de vegades intenta ser poètic i li surt, això és el millor que li surt. <laughs> No passa res. Tu com ho haguessis dit? Jo hagués dit, doncs, el foc que sortirà dels nostres cors... No, no, eh, què sé, jo no hagués dit res d'això. No, no, no. Bona setmana. Bona setmana a tothom. Que professionals marxen amb la música aquí. Sí. <laughs> eh, que encara som aquí. Me voy, eh? Us deixem amb les notícies, tot seguit. Ara ve... Què fareu al proper programa? Bueno, pues eso, Jaime, ¿qué pasa? Eso? up back.